Emigani ecura ya makumi gabiri na munana Ababiba irukanoro omuntu atababingire Kyonka abagorogoki bamanzara nkentale Ensike fakara egira abatwazi bangi Kyonka kegira abantu abali kushobokerwa abaina obumanyi na magezi eikara mirembe ebiro bingi Omunaku abonesa banaku banu enaku ashusha enjura yorubale yaita emyaka abacho mateka basingiza ababi kandi abagakwata tibashobokeranwa nabagacho abantu ababi tibashobokerwa mazima kyonka abaitanira omukama bagashobokerwa obwizizi hakiri omunaku omugorogoki kushaga omutungi omubi omwana aina obumanyi akwata mateeka jonka anywa nabo mururu ayemuraishe akanisa eitunga omukutundurana nomukuyiga amagoba eitungali elyo aba naliigira omuntu ashasira abanaku ko muntu alekera kuulira ebyo amateeka gali kumugambira na wenene enshara ye omukama agizira asitaza abagorogoki bakakora kubi aligwa omukiina ekyo ayerimire kyonka banyakatetere balibona obusika oburungi omutungi ayebona aina obumanyi kyonka omunaku aina amagezi amanya okwo omutungi ogwo ataina bumanyi abagorogoki kabahabwa obutwazi buli muntu ashemererwa kionka obutwazi kabubonwa ababi abantu beshereka ashereka entambaraze taligoshoka kionka azechuza akazirekera ogwo aligarulirwa muberwa atina omukama bulikanya kionka agumangana omutima aliterwa enaku omutwazi mubi alikutwara abanaku na ashusha entale eri kushinda anga edubu esirikire kulwana omutwazi atali kushobokerwa abantu agu eshobize kyonka atamwa aitunga lyo kulyomejanya aliyagara ko muntu arabana rurukirwa obwamba bondijo na kenjere kuika okufakwe atali bona wakumujuna akora ebyo bugorogoki alirokoka kyonka haena alitontobera omukinyanga omulimi atunga ebyakulya bingi kyonka alengeja kusha alinakwara muno omwesigwa alibona emigisha mingi kyonka owo kutungira omukukwangura taliburwao kibona bonyo okugira ekigonziti kurungi kyonka omuntu nibamuwa akakulya kati naita amazima omkama arauka kuiga eitunga kandi tamanya ko aliora ko hana omuntu aija akugonza anyuma kushaga oro bakumujebekire aibaishe anga nina akashuba akagambati tintambara wenene no mwisi bamoyo Owo mururu aletendwanu kyonka ayesigo mkama alitunga ayesiga amagezige abamufera kyonka akora ebyobumanyi alirokoka ajuna abanaku tali nakwara kyonka aleba arubaju alibona emikeno nyingi ababi kababona obutwazi abantu beshereka kyonka kaba wao abagorogoki bashuba batwara